kubo laiškas. Jokūbas, Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas, siunčia sveikinimus dvylikai giminių išeivijoje. Laikykite, broliai, tikrų džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. Supraskite, jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę o ištvermė te subręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantys. Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Tegul prašo tikėdamas, niekiek nebejodamas, nes abejojantis žmogus panašus į jūros bangas – varinėjamas ir blaškumas vėjo. Toksai žmogus tegul nemano, ką nors gausias iš viešpaties, toks dvilypis visuose savo keliuose nepastovų žmogus. Tegul didžiuojasi suvargęs brolis savo išaukštinimu, o turtingasi savo pažeminimu, nes jis išnyks kaip lauko gėlė. Juk pakyla kaitri saulė, išžiovina žolyną ir jo žiedas nubyra, jo išvaizdos grožybė pranyksta. Taip sunyks ir turtuolis savo keliuose. Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą, nes kai bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems. Ir ne vienas gundomas te nesako, aš esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas į piktą, ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas savo geismo, pagrobtas ir suviliotas. Paskui įsilepsnojęs geismas pagimdo nuodėmę, o subrandinta nuodėmė gimdo mirtį. Nesiduokite suklaidinami mano mylimi broliai. Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambriškų. Savo valiais pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi jo kūrinių pirmienus. Žinokite, mano mylimi broliai, kiekvienas žmogus te būna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti. Žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisumo. Todėl atsižadėję bet kokios netyrybės bei piktybių gausos, su romumu priimkite įdėktą į žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Jei kas tai yra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje pasižiūrėjo ir nuėjo, ir be matant pamiršo, koks buvo. Bet kas geriau įsižiūri į tobulą į laisvės įstatymą ir jo laikosi, kas tampa nebe užuomarša klausytojas, o darbo vykdytojas, tas bus palaimintas už savo darbą. Jei kas mano esas pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias – tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo mūsų tėvo akise yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte ir sergėti save nesuteršta šiuo pasauliu.